Murabaye mwiriwe bakunze ibiganiro vya radio isanganiro uni mwa mwanya w'iganiro gira kiganiro kiguha akanya ko gushikiriza ivya ico wawumvise ku makuru twagushikirije muri nondwi yose uhereye ku wa mbere gushika kuri uyu wa gatanu uragira icyo rero kuri ayo makuru aho tuvuga uti aha hari nk'agahaze hari icyo tutashyitse ko tukivuge neza nk'uko kumbure ayo makuru yaza cyangwa wabibonye uraza akanya uraza akanya rero ko guhamagara hanyuma utubwire ingene wewe ubizi ibyo bintu canke ugira ice ushikije kuri ayo makuru ariko imbere yuko ndabaha akanya ko gushikiriza ayo makuru reka kumbure mbaye ndabibutse amwe mu makuru twabashikirije muri nondwi kuva kuri uyu wa mbere Ubukene bw'isukari babananye bwibonekeza mu gisagara cha Bujumbura mu makarti ya Nyabagere na Muyaga radio televiziyo isanganiro yaciye ko kuri uyu wa gatanu imbere y'umuhingamo mawutike ntana hamwe yariri abadanaza mu mawutike hamwe n'abaguzi basaba ko yuboneka abanyagihugu mu gisagara cha Bujumbura cyane cyane muri commune Mukaza bahabwa ikiringo cy'ukwezi kwa myandagaro ngo babe batoye ibicapu byerekana inzu bazubaka ziheshe ishusho ibereye igisagara cya bujumbura mu myaka cumi n'itanu iri imbere agendera ibice bitandukanye hihwezwa uko inzu zubatswe mu ndwi yaheze Diedone ni mushikiranganje w'inyubako amenyesha ko abazo badashoboye kubaka hakurikijwe ibicapo bizoba byatanzwe bazokwakwa ibibanza byabo bigahabwa abashoboye kubyubaka uko bibwirizwa umupolisi yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi ariko aratanga ubutumwa ku biturire biribwa n'inzego zitandukanye zo guhagarikwa rikarabazwa ku byo yashyikirije nk'uko bimenyeshwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Colonel de Police Nduwimana Desire avuga ko uwo mupolisi ari mu biro by'inyamiramabi akaba yagezwa kuba yarambitse icye inzego z'igihugu kandi atanabifitiye ibyemezo ibyo yakoze ngo bitandukanye n'imirimo agejwe kandi nta n'uwabimutumye eh, wavuga igipolisi kandi avuga ko inyamiramabi n'abapolisi bari ku kazi ngo batare kuriwe kwifata nk'umunyagihugu asanzwe akarorero nuko polisi atayikwiriye kwinjira mu bunywero yambaye umwambaro w'akazi yanke afise n'inkoho Colonel de Police Desire Nduwimana yibutsa polisi ko igihe cyose bagiye ku kazi bategezwa kubahiriza amategeko bahawe hamwe n'ayajyanye n'akarangamutima hamaze iminsi hibonekeza mu ntara y'indero ya Kayanza usuma bw'ibitabo ku mashuri akararo ni nko muri komine y'indero ya Rango hamaze kwibwa ibitabo birenga igihumbi nk'uko bimenyeshwa na bacimanza Ernest muyobozi w'indero muri komine rango ibyo bitabo vyibwa mu ijoro ibyo bitabo vyibwa mu ijoro n'abasoma bamena ububiko bwavyo warongoye indero muri komine rango avuga ko afise impungenge kubwo busuma uzoshobora ushobora kuzohungabanya ibikorwa by'ishure by'umwaka w'ishure buca utangura haritongo lingana hegitari milongu ine riteye amatati ku mutumba wa Kagwima muri komine Gihanga intara ya Bubanza hagati imiryango ishika amajana 3 n'amashirahamwe abiri rimwe rigomba guhingura makaro irindi sima abanyagihugu bakidoga bavuga ko imirima yabo yaranduwe n'ikimashini kiriko kirategura batagishijwe inama bagasaba abategetsi kubatunganiriza bene ayo mashirahamwe nabo bakemeza ko bahahawe na leta kandi abafise imirima ngo bazohabwa imizibukiro ayo rero namwe mu makuru twashoboye kubashikiriza muri nondwi murahawe ikaze rero kugira umushikirije no kuyandi yose ntashoboye gusubiramo ariko mwebwe mukaba yakurikiranye mukavuga muti hari icyo tuyavuga ko murahawe ikaze mwakura ku nimero 76 ubusa 83 amaje 9 na 33 mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo itatu na gatatu eh, ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu urashobora kwakura kandi ku mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri muheze mudishikirize ibyo mwumva mwavuga ku makuru twabashikije muri norwe muri studio muri kumwe na Romuald niyo yabivuze mu bw'ibyuma ni Anselme irambona mwese sangwe kaze Halo. Mwiriwe neza. Halo. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Tuvugana nande? Imwali nyabihanga ni niyonga baliki. Alexi niyongabo gicu shikije ku makuru twavuze muri nondwi. Ico mvuga ni jankuru yibubanza makagwema. Mhm. Mm Jankuru none bigenda gute kugira ngo imashini zije mu mirima y'abene gihugu batabize batabimenyeshejwe bizana na hezi genda gute. Eh, ariko baravuga yuko hari urwandiko rwemeza yuko bajya amashyirahamwe yahawe iryo tongo kandi ko bazobaha imizibukiro abantu bahafise imirima yego ndabyumva mhm. ndabyumva kandi mushiki wacu kabanyana yakivuze neza kandi yabisiguye neza mm. rero mugabo abanyagihugu barabasuzugura barabakengera mm. kubera ni ukuvuga imbere y'uko imashini ziza mhm. abanyagihugu bari kuba babimenyeshejwe bari kuba bari babwiye ati iyamara hajya ahantu nuko ubwo buri bigenda uko umumenye ko umwanya n'umwanya umuntu ashobora kuhakorera ibikorwa ibi canke biriya muri ijya nkuru baravuga ko bituye ibiro by'umukuru w'igihugu byumvikana ko atari kibazo kiba cadutse no munsi mbiza bwana munyamakuru mm uri kuvuga ujya wari gashyira hamwe mm niwe yavuze yuko bafite n'itegeko ry'umukuru w'igihugu mhm. mugabo baryo abanyagihugu bahafite irya mirima bategetswe kuba bari babimenyeshejwe kuko wumvise ko bavuga yuko batigezwe bamwenyeshwa ikintu na kimwe ariko nabo nyine ubwabo hari umwe yivugiye yuko eh, eh, yibituye ibiro by'umukuru w'igihugu batararonswa inyishyu byumvikana ko ni ikibazo kimaze iminsi bari basanzwe babitse imaze iminsi mugabo urumva tugiye buke mu majambo make mhm. nta mucyo babironkeye ntibabibasiguriye neza reka kumbure igihe cyose iyo ahantu leta hakeneye baratanga umuzibukiro eh, ntumva ko naho nyine ko babemere umuzibukiro baba bagira eh, abatunganiriza mugabo urumva bari kuba babimenyeshejwe kubimenyeshwa barabimenyeshejwe kuko iyo baba batabimenyeshejwe ntibaba tuye ubwa mbere ibiro byo mukuru w'igihugu noneho umunyamakuru ugira ngo nyakubahwa mushiki wacu kabanya abanyagihugu ntiyabavugishije ntitwabumvise none kubgawe none bavuze ko bamwituye bakirindiriye inyishu imashini zikaba zatanguye gu kurandura ivyo biterwa kuri uyu wa kane ejo haheze wumva batari bamaze iminsi babizi ko ngo bayituye ibyo biro ndumukuru w'igihugu no munsi mhm ibintu byabaye nta kundi biba biri bwende mhm burya iyi nyana inyana initwe n'amata ariyo yari kuyikiza mhm iremera ikagenda nta kundi ariko ntuvuga kuko nawe ntuzi ingene byagenda n'iryari babimenyesheje kuko urumva nimba barafashe umwanya wo kwitura uwo mukuru w'igihugu ni uko babimenye hakiri kare noneho umunyamakuru ubwira ngo si byabereye ku mugaragaro mushiki wacu kabanyana nk'uko nguma ndabikubwira ntiyabafashe amajwi ntibabivuze ntitwabyumvise none woho ntiwumvise ko bavuga ko bamwituye erega bisigura yuko barabimenye hanyuma bafata uwo mwanya wo kuza kumwitura kandi si wowe ntibari gushoka bitura umukuru w'igihugu bisigura ko hari n'izindi nzego nubwo batazivuze ntibari gushoka barangurura ku mukuru w'igihugu batabimenye bwa mbere kumbure bakabona ko inzego zimwe zansi none kanyakubahwa munyamakuru wumvise nimba baramwituye wumvise bamuhaye yabahaye inyishu iyi ariko kandi umumenye neza yuko hariho n'amategeko avuga yuko leta ahantu hakeneye irahakoresha abari bahari bakaronswa imizibukiro n'iryo shirahamwe n'iryo shirahamwe kandi riravuga ko izobaha imizibukiro leta niyo itegezwa kukwerekana ahantu ikeneye kandi hakeneye mu itegeko biravugwa neza kwitanga umuzibukiro kuba ku bantu bene amatongo kandi n'ujya mu wirya shyirahamwe aremeza ko bazobaha abafisa mirima bazobaha imizibukiro wumva hari ikosa ryo bari hariri Hello Ndageze mwiriwe mwiriwe neza Hama ni Desire mukagwema Desire Mukagwema havugwa maki muri aka kanya uwo gicu cikirije ku makuru twa cishije kuri Mhm. No ko Mukagwema Mhm. Kagwema sinavuga ko ari Kagwema. Mhm. Ahubwo navuga ko egamiye ari muri Kongo atari muri Kagwema iri mu Burundi. Mhm. Kubera ikibazo gihari. Mhm. twabumvise e, muratwumva ego turakumva mhm. mhm. ariko ntutubwira amakuru mashyashya uvuge ku makuru twavuze gusa ubwira icyo washyikirije ko ndiko ndagaruka ku byerekeranye n'ibi bintu by'aha hantu aya mashyirahamwe agomba gukorera egome niho hantu twagomba twagomba dukure utwumbati two kurya ariko gushyika ubu Mm-hmm. ahantu hose twari tuzi mm-hmm. dukura utuntu dufungura hose bahatwaye none gatoya mm, iyi ngingo muyimenya ubu cyangwa mwari mumaze iminsi muzi ko aho hantu bazohikora ni ukuvuga ko mm-hmm. ndakumva dezire ni ukuvuga ko n'ahantu urumva ubu hasigaye aho baguma baza bafata abantu bafunga ariko gatoya turi ko turarima turi ko turarima ahantu hitwa ngo ni mu myaba ya leta none se mwabimenyesheje baheguriye n'umuntu yitwa nkota none se ndi ndakubaza ba eh, babimamenyesheje ryari mu mazi igihe kingana gute babamenyesheje ko ayo matongo bazoyakenera ndakumva desire Halo. Desire ndakumva niko ndakubaza nti mumaze mazi igihe eh. kingana gute bamubwiwe ko ayo matongo mutazosubira kuyarimamwo akenewe kugira akoreshwe ibindi bi. Akenewe. Akore kuko mumaze igihe kingana gute bababwiye ko ayo matongo akenewe ukorera mm. gukorerwamo ibindi migambi. Bo nta kinini bigeze batubwira twabyumvise ubuvuba nta n’ukweze kurahera. none ko harimwo abavuga ko bituye umukuru w'igihugu eh, ibiro by'umukuru w'igihugu mwamwituye hari inzego zo mu ntara mwari mwabanje kwitura ngo twe ntitwanka umugambi wa leta mhm. ariko biradutangaje kagwema yose ubu mhm. barafata n'ahantu bakahahereza umuntu ngo yatsinze ariko mhm. ikibazo rero dufise Mm-hmm. aho hantu hari ahandi hantu bahaye umuntu yitwa nkota nyine mu kagohembe sentare ivuga ko yamushikirije mm-hmm. amakenga rero agaca haba ahantu bavuga ko aho hantu ari aha leta ariko bari mm, dusanzwe turimiye tujya turima tw'igikoni ariko bene amashyirahamwe ubu rero unagiyeyo mm-hmm. uwo mwota na polisi bakagufata noneho uvuga yuko bamwe bamwe bari iyo mu iyo ibubanza barafunzwe ariko se aho bigatangazwa rero nuko bavuga ngo amatongo na ya leta twebwe natwe turaba leta mugaga caza umuntu avuga ko nawe bahamushikiri bamushikirije none mwebwe bavuga yuko bazobaha imizibukiro eh, babaha ahandi canke babaha amafaranga muze kugura aho hantu hakaba hakorewe tuhakoreye hafi imyaka mirongo ibiri desire ariko ikibazo mfise ni iki rero guca bazana uwo muntu bakaca bamushikiriza ngo niwe kandi ahandi naho tukumva ngo ni semene ya leta none ko bavuga ko muzohabwa imizibukiro none ko yavuze ati mwebwe uturima tw'igikoni ni muturime desire ntituriko turumvikana ariko n'ugiye kwahira y'aho hantu baca bamufata agashira gufungwa desire none mwebwe ko bavuga ko bazaba imizibukiro ahubwo nuko tugenda ni ukuri mutuvugire mutuvugire kagwema byase byakagwema ntakagwema ariko ibibazo byanje ntiwashatse kuvyishura nakubajije nti ko bavuga ko bazobaha imizibukiro mwe ntimwemera kuzohabwa imizibukiro Desire wo mu kagwema ntidushoboye kumvikana neza ariko reka avuga ikibazo kijyanye n'amatongo yawe uwundi munywanyi ku murongaro halo muvugana na bucumi jean Pierre gihanga mu ntara ya bubanza bucumi jean Pierre gihanga bucumi jean Pierre igihe icyo ushikirije ku makuru twabashikirije muri none icyo nagomba kuvuga mhm. nagomba kuvuga ku nkuru y'aba banyemegihugu mu kagwema mhm. leta yari ikwiye kubumviriza mhm. kuko bavuga yuko bandikiye umukuru w'igihugu mhm. mu gihe bandikiye umukuru w'igihugu bari bakwiye kubarindira bakumva ibyishubura ariko iyo leta ikeneye ahantu irahatwara hanyuma igatanga umuzibukiro none mwe mwumvise ko na bene amashyirahamwe bavuga ko umuzibukiro uzotangwa wumva batazoba babikoze bisunze amategeko igituma ndabivuga uko hariya mu kagwema ingorane zo kugwiza bishyira mu kagwema hmm. sikira mu kagwema gute bucumi mu minsi heze bavuga ibintu by'ikambi y'abasirikare hajya ku mudugudu ko no mu kagwema bihari ibintu byama byahaciye mhm. babubahirije babumve kuko bene bo mu kagwema baramerewe nabi hajya ahantu niho bahora bakura igiterwa mbumbaruzi ariko mu mategeko baravuga ko umuntu ahantu leta ihakeneye kuharangura umugambi runaka abantu irabakuraho hanyuma ikabaha umuzibukiro mu gihe babaho umuzibukiro wumva hari icyaha cyoba kirimo cyangwa wumva hari uwo wahohotewe ubucumi jean pierre ntibandanye twumvikana hari muri komine gihanga mu ntara ya bubanza umunywanyi ku murongo aro mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe tuvugana nande mabuji mabuji ubu uhagaze he ndamuka intama niho ndi tubwire rero eh, ubwire icyo ushikirije ku makuru twavuze muri ino yego jewe nagomba ngira icyo ushikirije kwa abantu bo ngaho aho mu kagwema mhm. eh, ubu turi kuri leta nkozi leta mvyeyi mhm. eh, kandi turazi ntirenganya mm. barabe babatunganirize ariko umubyeyi ashobora kuvuga ati reka iki gisate nubwo nakiguhaye cyangwa ugikoreyemo iminsi reka ndaguha ahandi hanyuma eh, aha ndahakeneye baguhaye ahandi wumva bataba bagutunganirije eh, nta kibazo kabisa genda ubushima bigenze uko eh, ni uko bene amashyirahamwe bagiye kuhakorera bavuga yuko aha abantu bari basanzwe bafite imirima bazohabwa imizibukiro bisigura ko bazoba bakurikije amategeko yuko umuntu bamukuye mu twiwe baca bamuha umuzibukiro neza cyane nimba barabemeye umuzibukiro nta kundi n'ibihangane bigenda uko nyine nagushimire mabuji hama ikindi mhm. kintu kimwe mhm. naho tutari aho iwanyu havugwa mhm. ni igisabo kimwe ngo mbashyikirize barabe leta idukorere ry'ababara ryo mu nyakabiga ry'unonekaye kabisa ryatumariye imiduba ntiworaba reka igisabo cyawe baracyumvise naho hatari mu kiganiro eh, ushikirije eh, mu kiganiro aho iwanyu havugwa amaki ariko kumbure n'igisabo cyawe bacyumvise tugushimire nama halo wi niyo balegisi ngarutumwa nyabihanga alex ubu naho ugiye gushyikiriza amakuru kuri aya uretse kuko tuba dufite nacyo mhm. isukari hageze ikibazo cy'isukari gikeshe muvuga ko abanyabujumbura sinzi mhm. yuko abanyabubanza bataba bakeneye isukari sinzi abanyamwaro ku isukari abana sinzi ko isukari batakeneye usanga muba mutabitubwiye isukari bataba bayikeneye muga mukunda kuvuga ku banyabujumbura gusa rege mutabitubwiye ntitubimenya alex si mu burundi ni hanze reba ndi kuri iyi mwaro muramufise kubera ko imbuto mubwira muti kubitira mu kibumbu cyangwa inyabihanga cyane ahandi aho hose urabe ikibazo cy'isukari ukuntu kimeze none ngo byifashe gute tubwire basi ingene byifashe ubujumbura aribo yo bakeneye isukari usumbya uw'inyabihanga cyangwa uw'igitega cyangwa uwo cyangwa uw'ingozi inyabihanga uno munsi bimeze gute ikiro n'ibiburi buri kigeze ku mafaranga ibihumbi cumi na bibiri ugenda urondera isukari ngaho eh, rero ubutombo bukayiryoronga eh, hariho aho bahora badandaza duke duke ku kiyiko ntayiboneka ntayiboneka eh, ntabiboneka ntiba iyo mubagije mu ntwaro cyangwa abadandaza bakubwira ngo byagenze gute baheruka kuyironka ryari nabo nyine kuba tuba bari ko barayironka tubaza abandi oya urabaza abadandaza muti mukamubaza uti muzoyironka ryari ni mhm. ukuvuga rero muri rusange bwana munyamakuru mhm. ugeze ku kibazo cy'isukari bamutembera hose mubaze mureke ko baza mu banyabujumbura bonyine kuko eh, abana abagize igihugu bonyine ariko namwe mufise ikibazo twatomboje urazi Rolandi kuriyo mwegera umubwire turegana natwe turafise ibi bibazo bidushikirize kuko eh, mwumva ni Ndenda mwumva ku matwi wana sakaje nta nuwo tume gufanda mu bikubura ngo ndakumviriza makuru gusa Tugushimire Alex Kumbure hazozara abagendera munamumenye Nakuvuga ngo azoza bamumutuma tigenda murabe atigenda urabe hariya no kumuvyo babimeze Reka ariko namwebwe murashobora kumubwira mutiri ingo turabire ibintu biriko biravugwa nga Halo Halo Mwiriwe neza Mwiriwe Tuvugana nande Tuvugana niyo nkuru Niyo nkuru uhagaze he Mukagwena Niyo nkuru mukagwema tubwire ku makuru twashikirije ngaha wewe uyavuga kwiki Bo twebwe iki kibazo dufise Mhm mm ukuntu bisa nta kurwavura bafise mhm. abo bahaye itongo mhm. hakwiranye n'ahitwa muri kade mhm. ubapimye kade yose birakwiranye ariko kubera babona yuko hegera ikaburimbi baci bakikamisha inambuko zirezire bazirebesha ino bareba mu kagwema baca binjira muri kagwema mwebwe rero muvuga muti ahategezwa gutangwa baraharenzeko zibaharengeje mhm. hariho ni mhm. kade yose hitwa ha leta mhm. umwe bakira kubera hegere kaburimbi bishinga ikaburimbi bacatwara rero intambuko zigize zikikamye zireba zacatwara muri kaburimbi ryose none aho ha leta aho abanyagihugu bavuga ni wabo cyangwa naho na ha leta nyine bo abo bavuga naho iwabo none ko aha leta harahari wenda mhm. rero ni batwaye ha ah. leta bareka abanyagihugu icyo agiye kubaza abantu mhm. baciye bazana imitinde byo ku masaha ya na saa munani saa sita uko mhm. imyumbati bareba bafurira none bobo nabo barafite ibimishane baratunze ubona adasize abantu gukenera leta n'amanywa leta n'uruzi rutambyeye none mbega bari babimenyeshejwe ryari ko ayo matungo akenewe mbo majya mu maka ahantu na muramatari barakimubwiye mhm. barerekana yuko abantu batameze kukivuga barakivugana bavuga ati ibintu bigeze kwa perezida ngo perezida avuze mhm. na usinye ibyo perezida yavuze byose perezida yagize yakoze none ugerageje kwibuka byoba bimaze e, amezi angahe bamenyeshejwe iyo ngingo y'uko icyo kibanza gikenewe cyangwa iryo tongo rikenewe bo icyo kiri twakivuze ko reka ubwiza uko mwenyisha amakuru ukuri wo kugaragara mhm. baramubwiye ati ejo izo nama ukora icyo zizana iterambere hakuno mhm. batware kade bareke abanyagihugu kuko kade irazwi neza yuko ari iya leta ibyo mwabivuganye harimo abaganga kubera twari kaburimbo twari kaburimbo ryose twari batuye muri kagwema ibyo kubura yuko uratanga cyangwa byose ashaka kikamisha kubera haruguru hasigare epfo naho bacyatwara ino hino muhagoyene ibyo mwabivuganye hari mu kwa kangahe gana hano ukwezi kura ukwezi kwa guheze mugabo ni mu matara gitabi bimubwira ati bari numvise ko birarahira ati nibikunda izo metero bona budo y'ubwo papuro rw'abafise bihuye n'akade yose none kubaha umuzibukiro byo byo ntubona ko biri mu nzira yo kubatunganiriza mbogo dutunganya ariko nyakubahwa hariho ikido cyo miliyoni hegitari mu miliyoni ihegitari babaha umuriyoni niyo basinye munsi y'inyumbati nayo numvise ngo ni ibihumbi ijana ubwo iyo inyumbati woga ikido cyose bahaguye igihumbi ijana igihumbi ijana ujya mu isoko nawe wogena mu isoko nibo bari bihegeje ariko ikijyanye n'imizibukiro Eh, hariho itegeko rirasigura kimwe cyose nyimba ari nyimba ari igiti cy'ikawa cyangwa ikindi giti icyo ari cyo cyose kiri ahantu baragiharurira uko gishobora guherebwa guhabwa umuzibukiro nta biharuro bagize ngo babanze barabe umunywanyi wacu ntidushoboye kubandanya twumvikana ntakizamubaza gusa ko umuzibukiro bisunze itegeko mu guharura kugira ntagire abarengana Halo? Ndabara mukije kwisanganiro. Mwiriwe neza, tuvugana nande? Halo? Halo? Halo? Halo, tuvugana nande? Halo kwisanganiro. Namahoro neza, tuvugana nande? Ezekiel Kinama. Ezekiel? Yego Ezekiel. Ezekiel tubwire rero gicu ushikirije ku makuru twavuze muri none. Eh, nabyumvise bwa mbere nagomba kwigirira n'isukari. Ikibazo cy'arabona sumo. Eh, Nitukumva neza uhagarara neza Ezekiel ga telefone kawe ntikariko karatuma twumvikana neza. Yuko yofuna. Hello. halo yego tuvugana nande inkuru bageze deo deo uhagaze he netana neza nk'abagaze aha mu mugondo muri komine minga kayove mu ntara ya rutana deo mu rutana tubwira icyo ushikirije eh, ku makuru twabashikirije muri nondwe kandi twarayavuze ko nayo mu rutana kuko makuru ya kanini kanini kijyanye n'agasukari mhm. hanyuma rero twebwe ino kubera agasukari ntikaboneka mm. ayo makani igize kabiri naho twebwe nk'akayoga ka pirimusi n'iwacu ntikakivugwayo kugira ngo nako tugasome nk'abandi iyo mubageje bababwira ngo byapfiriye hehe ase ngo nta mabarabara ngo ahari mugabo ku mupaka duhanye na radiyo ziguma ziboneka nyine natwe na hino nta kayoga turonka none ntimwokora ibikorwa rusange kugira muce amabarabara hanyuma zize zirabashikira byoroshye amabarabara arahari kuko n'akangiri karadushyikira ku izone ahubwo ntitwumva kuba agapirimusi nako kacurudushyikiye reka kumbure dewe icyo kibazo muzo gushyikiriza intwaro kugira barabe ingene bigenda zize zirabashikira nk'abandi yego byabona ko turi abanyagihugu kweri mwoba mudufashije muraze muratubwira ababijejwe kugira ngo natwe tuze turaronka utuyoga tugushimire dewe ngaho mu nkinga kayove yego namwe muragize neza gutwakira ca muronka bonusi hamwe n'iminota yo guhamagara ku buntu izo bonusi zikaza ziyongera ku minota musanzwe mufise yo guhamagara vyonda kanyenyeri amajyana na mirongo ine na kane akadirisha mushiremo igiherukabanga canyu kugira mwinjire muri eco cash muca muhitamo gatatu kugura amayinite hama kabiri uduseke hama muhitemo gatatu liberté muca muhitamo agaseke kose mwifuza kwigurira cyangwa kugurira umugenzi mwumva mutokoresha eco cash mu kugura uduseke twanyu twa liberté ntimusubire guhangayika koresha eco cash mu kugura uduseke twanyu twa liberté maze mwironkera amaboni tega yemwe murazi uburundi kibare cacu halo halo uvugana nande halo halo ndabara mu gice cy'isanganiro mwiriwe neza amahoro neza nari ndavuga ati ndeze keni ngaha ezekiyeri mu kinama yego mu kinama ntabwo mvuge kuri iki bijyanye n'isukari mhm. eh, ndakumva ezekiyeri eh, ntabwo ndavuga kuri iki bijyanye n'isukari nimba sosoma ibona ku by'ukuri yuko isukari ifite idashobora kudukwira byiza abaretse abagwizatunga bashobora kuba boyizana bafite amafaranga bo ushobora kubareka bakabupfunguriza amakori bigashobora gukunda yuko bashobora kuzana tukaronka isukari ikwiye ariko leta y'u Burundi ugo ruhusha yararutanze kubagwiza atunga babishoboye yego navyumva ariko ni byiza yuko nyene isukari nyene ishobora kudukwira akavuga ati isukari turabona yuko tutashobora kubandanya turi mu mwimbu ukwiye ukwira abanyagihugu bose Eh, kandi yaravuze ko hariho n'umugambi wo kwagura ihinguriro sosumo ibi cyo nacumvishije barakivuze hmm. barakivuze mugarumva kugira ngo nyine tubonye dukwiye bukivuga neza akavuga ati mwanatanda yuko kwagura babe baronka imyenda abanyagihugu ikwiye nico nyene leta yakoze iravuga ati abagwiza tunga babishoboye bashobore kuyizana mu Burundi hanyuma ah, abayikeneye bayironke muri icyo nacyo nta munsi w'ikibere ndumva ni sawa ikindi zigomba kuvuga ko nta n'iki mhm. iki kijyanye n'intuzenya amafaranga bashyira mu burimyi mhm. alo ndakumva ezekiel e, amafaranga bashyira mu burimyi ku by'ukuri amafaranga bari makeya kuko urabona igisata cy'uburimyi ni igisata gituma abanyagihugu b'abarundi benshi bavuga ko ibice mirongo birenga mirongo umunani ku ijana na ntibashyiremo mhm. amafaranga akwiye kugira ko by'ukuri n'abajya bafunda ibindi bashobore kuronka amafaranga bashobora kuba bikenuza bashyize ku banyagihugu barabe ukuntu abanyagihugu bariko bararima kuko iyo murandaba nkajya abatwari bariko barimbura mhm. iyo bariko barimbura usanga bafise imyimbu myiza cyane none kubera iki batoja kuraba ijya myimbu kugira ngo abanyagihugu nabo bashobore kuronka ijya myimbu bivanye n'ivyo bakoresheje ikibazo nibyo bijya bintu by'ukuri nibyo niyumvira ko byofasha bishobora gufasha abanyagihugu kugira ngo tubeho neza nkawe wiyumvira yuko kugira abajya bimure neza biba byavuye ku kimwe abanyagihugu mudashobora kuroba ndabumva neza narinda kubajije nti mwarabonye abimbura neza cyane cyane abategetsi nk'uko bivuze eh, mwebwe namwe barabica no ku mateleviziyo tukabona bari kubarimbura ibiraya barimbura ibigori ugasanga ni ibigori byiza bihetse bitatu bine ese ubwo n'amakuru yo kandi nawe ndazohora uyabona ego namwe bipfira hehe kugira ntimushobore kwimbura nkabo kugira ejo ndakumva Ezekiel ndiko ndakubaza nti mwebwe eh. bipfira hehe kugira ntimwimbure nkabo haburiki bipfa eh bipfa kuri nyene vyiburyo nk'ubu urabona tugiye nko kugura nk'ubu nka angle hariho angle ya DI go mhm. usanga iri kiro igwa hagati n'ibihumbi mirongo itandatu na bitanu n'ibihumbi mirongo irindwi wumva si abanyagihugu bashobora kuyironga uti rero bigende gute ni ngombwa yuko nyine leta ishobora gushyiramo amafaranga menshi akenewe kubera abona nicyo gisate gigize ubuzima bw'igihugu kugira ngo umunyagihugu wese ashobore kuronka umwimbu umeze neza none uvuze ngo leta ishyiremo amafaranga menshi hanyuma uba ushatse kuvuga yuko bimwe bimwe bozaba bitanga ku buntu uvuze uti Eh, Ezekiel mukinama kinama twumvikana undi munywanyi ku murongo mhm. reka igihugu cy'amata kira hmm. uburundi igihugu cyiza igihugu cyanje halo halo mwiriwe neza twiriwe tuvugana nande uri he tugana daniyeli daniyeli uhagaze he mpagaze mu kabezi mhm. gira icyo ushikirije ku makuru twavuze muri ino ndwi ntabwo ngaruke kuri ibintu by'iduka ry'ibiciro ibiciro nk'ibihe isukari ayo masima mhm. n'ibifungurwa ariko sinibaza ko uretse ko twavuze ku isukari ibuze sinibaza ko n'indwi twavuze ibijyanye n'iduka ry'ibiciro isukari none ntibayidogeze ibiciro ibihumbi bitatu n'amajana atatu duga ku ijambo ni ukuvuga yuko mm-hmm. bagomba gusaba leta mm-hmm. yoye kwihuta umunywanyi ku murongaro halo tuvugana nande muvugana na ntiraba nka celestin batazira ntazi celestin mu havugwa make aha mu ishombo mhm. ni havugwa amahoro turashimira uwiteka kwereka ko bimeze neza igihe cy'ushikije rero ku makuru twavuze muri norwe yego amakuru nagomba kuvuga mhm. ni amakuru yerekeye ujya mu polisi yari yasanze ajya amakuru y'abantu bashaka kunyuza itunga rya leta mhm. fatiye rero ku byo atahise mhm. urabona ko hageze igihe cy'aho umukuru w'igihugu nyakubahwa taburo nziza yigendeye mhm. yigeze guha uruhushya abobona abariko baranyuza itunga rya leta mhm. ko babivuze babaha icya kabiri ku ibyo bintu biba byafashwe bigomba kwiba hanyuma uwitwa manasenzobo n'impa yagize icyo abivuze ko matavuye i buganda burya baciye bamubwira yuko yagumutse nk'uwo mupolisi wumva bariko baravuga ko atabihamya mm, afise byerekana yuko ibyo yavuze yuko ari ukuri none kw'amafoto canke isanamu yiwe yakwiragiye ku mbuga ngurukanabumenyi tubona canke mwese mubona ari hanze hajya wovuga ngo yarabonye nde ahereje ku icyo giturire urabona ikintu bivuga ko urabona mhm. umukuru w'igihugu urabona ko ariko arakurikirana ibintu byerekeye ubutungane uyu wundi ayishimiye barisite na kugira imana n'umugisha mhm. urabona rero muri make ariko ararwanya abo bataboko kandi yivuye inyuma mhm. ugiye kuraba rero uwo mupolisi mhm. nasaba mbere nyakubahwa perezida barisite kuyobora haba ukuntu ashobora kumukurikirana wenyine kuko ntibazo bamuhigira mu menshi nk'uwo nzoba niba ntariko ndavuga ariko kandi nturanyishyura ku kibazo nakubajije ko twamubonye ariko ah, cyangwa amafoto yakwiragiye yamwerekanye ariko avugira hanze nta muntu n'umwe ariko aradoma ku rutoke aha wovuga ko yari kavuga nde neza na neza yafatanye icyo giturire urabona mhm. ibyo igihugu cy'uburundi iwacu biragoye mhm. burya imvuga kuri narabonye yuko badashobora kubona yuko yobaho nyuma yari hanze naho akaba ari karabyerekana ku mbuga ngurukanabumenyi ayo mafoto yakwiragiye ayo mafoto yakwiragiye amwerekana ariko arabivuga ari hanze ariko nta muntu n'umwe yadomye ku rutoke ntiwumva ko yoba ariko ararenganya inzego mu gihe atamuntu n'umwe yari karerekana ngo ni nakangwa mu dome ku rutoke hariho uburigeze kubivuga nk'uko nyine ari muri obere mhm. baciye bamwirukana baca baramutoteza sinigeze numva amakuru yiwe ariko ibinyoma naho yakoresha mhm. ubutunganire bukore reka rero tuburindire ah, eh, nibasanga ibyo yavuze ataba bifise mhm. ahanwe nibasanga naho bifise um- eh, afise ukuri nawe arenganurwa nico agomba kutuba kuzerekeye bantu bo mu kagwero mhm. leta nawe bemeye ko yoba muzi gukiro n'umuzabibwiriza mhm. mugabo icyo ari gushyira imbere mhm. yari kubanza kubereka icyo yabemereye ko kigaragara agifite mu ntoki kikabona kubimura nabo bafite iyo bataragenda urabona eh, rero mhm. bazi nk'ijya myumbati nayo iri kirarandurwa uno munsi ijya niyo yabanyakagwema abonye dutongera twebwe no mu cyombo mu ntaraka kujya burya rero ikintu cyari kubaho bari kubanza kureka niyo myumbati ikibanza batera ikeze naho mhm. babaha ibyo bazaba bararya mu mwanya bazoba bayiranduye none ko bayiranduye atacyo babahaye kugira nabo biro birabafasha wumva iyo leta ibakunda gute reka kumbure icyo kibazo tukirekere aba ababijejwe nyimba barabaranduriye imyumbati canke ibindi mirima nuko hari itegeko ryerekana ngene ibitegwa canke e, isi canke itongo rihabwa umuzibukiro ngene ibintu biba biri muri ryo biharurwa n'ibisunga itegeko byose bizogenda neza hanyuma batunganirizwe yego icyo ndatumva mhm. bigenze gutyo ahubwo nabonye imitima yabo yokijya mu kibanza mhm. bitari uko bumva nabonye bazorira batavuga n'uwo bayaha hanyuma twebwe n'ibyo twari twicuza hamara rwasimbira ku isukari nayo mhm. ikibazo cy'isukari yabaye akaranira abahinga mu ishombo ntayo mufise mana y'ikigongwe yezu kirisi na mariya emwe ni ukuri ni ukuri muyiheruka ryari nta kintu na kimwe ruhara nabivuga ko ahubwo nagomba mhm. simangire rya jambo bari bavuze yuko bagiye kuraba ukuntu bashobora kurondera uburyo bwo kugira bagende mu bihugu byo hanze mhm. yongereje kuko iyo Burundi ubona ko idakwiye ariko baratanze uruhusha ku bagwiza atunga bayizana kugira basahirize ihingurwa na sosuma ibyo Burundi birimo abanyanga hmm. ibyo Burundi babivuga byemeza Celeste mugabo ntibashyira mu ngiro none bashyira ko bari tubwira ibintu byose ko ari cyangwa n'abarundi banka guca baza kwiza nabo nyene bene amafaranga erega eh, baca babadungiza ko amakori hmm. bakabona yuko rero badungiza ko amakori amafaranga bashaka yuko baca bayigurisha ko nabo bakabona yuko batoya kurayo bagaca babiheba ku bwawe rero uvuga uti umuntu bamutumye kuzana eh, isukari ace yidandariza atakore arishe oya oh, erega hmm. urumva ko ubu bose aho bahagaze usanga bose bariko harizwa n'ikori rirerire usanga ikori nta ngorane bwo gutanga ikori bashya turabyumva ni iterambere kuri twese hakorwa iki rero ku bwawe hakorwa neza neza hakorwa neza neza kugira abo bantu bayinjize isukari leta nirabe inyungu zayo ishyiraba n'inyungu z'umudandaza ishyiraba n'inyungu z'umunyagihugu ariwe muguzi mhm. agura ibyo byose umudandaza aba akuye hariho hose mhm. niyamara kubisukira mu ntoki ikabona yuko twese zikeneye ko natwe ubwo aribyo dukeneye mhm. igashyira hagati na hagati ikikunda ikongera ikadukunda byose byoca bifata inzira nziza ndagushimire sesite ngaho mu ishombo ni ukuri namwe ndabashimiye mugeraho muhamwe mu maso yawe halo halo halo mwiriwe neza mwiriwe umwari juniya yabivuze ni sawa metusi ni amahoro mukinanira n'amahoro mukinanira n'amahoro kabisa tubwire rero bw'icyo ushikije ku makuru twababwiye muri ino ndwi yego amakuru nagomba gushyikiriza ko ni mhm. aya makuru yaciye ku isanganiro avuga ibyerekeye amasezerano yarushye mhm. yego ndabona ko abategetsi babishyize mu ngiro bagomba ko abenegihugu bose bazogira icyo bavuze ku bijyanye n'amasezerano yarushye mhm. yewe ntabikingurutse kuko umwe wese atogira icyatsi kirigiye ku bijyanye n'amasezerano yarushya kuko yabonetse bigoye cyane uti rero nawe uriteguye kuzogira icyo ushikirigiye ku bijyanye ni na bijya bitigiri bya mirongo itandatu ku ijana ku bahutu na mirongo ine ku ijana ku batutsi ni ukuri nabyo nabogira aho nshigirije hamwe nk'aho negereye buhasika mhm. yego nogira icyo nshikirije kuko ajya amasezerano yabonetse bigoye cyane twishimire Meritus niba atakindi ugiye cishikije ko ikindi naco ni uwo mugore wo mu rumonge yabyaye umwana hanyuma akacamuremeka ku gitafari mhm. nukuri ujya mugore bamuhane bihanukiriye kuko nta kuntu yo kwibaruka umwana akaca arica yikuyemo mu nda kimusokotemwo akaca agereka ku itafari acitse nuko inzego zimuhane zihanukiriye ndeka ko yashitse mu minwe y'ubutungane buzokora bwisunze amategeko hanyuma rubuce ubwo bubona rumubereye bisunze ingingo ziri mu mategeko murakoze cyane ijoro ryiza ngaho mukinanira ryatwe halo halo mwiriwe neza amahoro amahoro cyane tuvugana nande eh, ni Ferdina Ferdina uhagaze he ah, gihe cyushikije ku makuru twavuze muri nondwe kugira bwa mbere na mbere ntangure guhera kuri birinya by'abanyamurenge by'abayobozi b'inkohere kubyara umwonge yagirizwa kurekura abantu abantu barenga umunani bagize ubwicanyi bwahitiye mu ntara ya bururi mhm. mu kirundi bavuga bati umuhame w'inzuki bamufashe atafashwe inzuki zirasanzara mhm. ubu rero uwaramuhekeye akaguye yarafashwe hama nabo ngira ngo bamwe barafatwa abandi barasanzara nkavuga mhm. ati kamara amazi nta kwirinda ku bantu bagirizwa ububisha nka bujya mhm. ubu ndabacira urubanza baracara abayinosa baracara abantu atatu baragirizwa ubu mhm. ariko bakurikirane iyo byaje biva uti rero ntibari ku yakoze icyaha kinini cyane kubarekura ni kinini cyane rwose n'ibyo menyeshamakuru mhm. rero narapfunzwe mhm. nta muntu ntawe nari bwakabona umuntu avuga ngo yihenze ngo ku idosiye y'umuntu ngo yarekuwe utari we hariho amazina y'ababyeyi n'amazina mhm. igihe nimba nitwa perezida nawe kwitwa perezida papa ashobora kuba yitwa basutari nawe akitwa sengimba so wawe ugasanga amazina ntaseye aho tutatwa nta n'uwo kwenda ngo ahenze abeshe gute rero nicyo gituma bagerageza turema hano ikindi nacyo ntuzorera ko mhm. ntera kamu mu bisanzwe afurika mhm. afurika iracengeterwa n'amatwara y'amakudeta mhm. eh, ahantu ariko mvuga ku biriko biraba muri muri neje eh, n'umukuru w'igihugu yaragiye muri iyo nama n'icyubahiro bavuga yuko ah, bonyine bagerageze barabe ah, ibyo navuga ati gutora umuti hataraseseka amaraso abamufashe bavuga bati twebwe tugaterwa tatumwica mhm. urumva yuko hazobahaye intambara muri icyo gihugu n'ibyo bihugu bindi nuze nyamari na bukinafaso bati natwe tuzagutabara mhm. reka da njyewe kurungika ingabo mhm. ariko mugabo barabe nayo amagara y'umukuru w'igihugu nawe wahoze w'umukuru w'igihugu nawe ari mu minwe y'abo bagizi ba nabi bamufashe ndabita abagizi ba nabi nta muntu akubita kudeta ibintu byose baravuga bati turamutembagaje ariko tugategura amatora yihuse cyane turabona umusivira haja wundi byamunaniye ariko urumva nabo nyine kurungika ingabo ku nguvu mu zivuye mu bindi bihugu zikaza mu kindi gihugu uribuka uribuka gato uribuka muri nuzenya muri ah, ndabyibagiye muri muri gambi uwo mhm. bita yajamye mhm. yaratsinzwe yanakorekura ubutegetsi mhm. hama izo ngabo za afurika kugira ngo tukwatake tugukure ku butegetsi ku nguvu yavuye akaburekura mu nyuma umukuru wa gisirikare amubwiye ati sindaho abasirikare bande jewe ntandabarekura bagufate bagufatisha indoke n'inyuma agacaburekura we rero urashigikiye uti reka ko muri nije batembagaje ubutegetsi ibindi bihugu bize gufasha nibafashe bagerageze hamwe biciye mu nzira y'amahoro inzira y'amahoro yase bashire mu migere maka babakureho ni yoba ari umugera muri kuri afurika urazi mugabo ko ubu ntihaba intambara ushobora gusanga iki ah, feridina ntitubana kumvikana ariko ikibazo cy'intambara kiragoye nuko kenshi abanyagihugu bato bato ariho bo bahagirira ingorane umunyanya ku murongaro halo tuvugana nande uduza akajwi ntitukumva neza eh, Eh, izina ninde amahari mu kanyosha ntituri eh, ku woduzi jean marie eh, jean marie mu kanyosha jean marie gira icyo ushikije ku makuru twavuze muri nondwe icyo ntabwo mbashyikirize ku byerekeye umupolisi afunzwe mhm. ni ukuvuga ati ntabwo nabishyigikiye gusa ko bakamufasha bakamufunga mhm. kubera ko abakibiturire barahatswe no muri pisere ni ahantu hazwi kose uba uronderayo ibyangombwa igikorwa icyo ari cyo cyose keretse gusiga ikintu kiza gituma icyangombwa cyawe gisabwa n'ingoga kandi ibyo na perezida yarabizi no perezida arabizi akaba yirirwa abisemera ku iradiyo ariko niba uwo mupolisi iyo aba yarabivuze akaba yafunzwe na perezida yuko nitwe turumvikana atari uko umukozi igihe cyose yaba umurekura hanyuma bagakora kuri pepe yapfutse gukora niyo mataburiya ya mbere yimbitse mwiriwe neza ikiganiro ni gira icyo ushikirije muragira icyo mushikirije ku makuru twavuze muri ino ndwi eh, ugeze kuwa gatanu halo yego ndimure barwe gedewo mu ngarutse gedewo hehe mu ino muri minga kayove gedewo mu mugondo muri minga kayove gedewo ubu naho ugiye kuvuga iki ngiye kuvuga kuri icyo cy'uwo mugore yaraye yikoze mu nda kuri uwo mwana byose birashya ugasanga niho emutiyeni yaba abifitemo uruhara nawe nyine bukora amatohoza iyi kugira ngo n'uwo mugabo nawe nyine usanga Jideo mu rutana muri mpinga kayove ntitubandanye twumvikana umunywanyi ku murongo aro wi alo aro tuvugana nande kujya ni jewe ntare nongeye kugaruka n'ubera hamwe ishomo Celeste ubu naho ugarutse kuvuga ku bijyanye n'iki urabona jewe uwo mupolisi byiwe n'ubuduhigano buke mu mutima wanjye mhm. turabona yuko umukuru w'igihugu aheruka kuza ino mu ntara ya karusi aje gutunganya ibyo ibyo abacamanza bagenda baronona mhm. urazi ko icyo gihugu yagihereye ino mu ntara ya karusi mhm. hariho ijambo ya kera avuga ati twumva si jyewe nkiza ngo ndabikore mhm. abanyagihugu baca babintereranya bakabintana mhm. ngo perezida ngo arabibona mhm. none mwebwe kumva nshaka kuraba ukuntu nanjye ndabacira agasesero igituma namwe mutaza hasi ngo mumfashe kurwanya abo bantu bariko barakora ibyo bintu bimeze gutyo ariko ibyo nitwavya Celeste icyo twase nuko kuvugira muri rusange ntudome ko ni naka kuko nubwo wovuga barabigiturire hanyuma ntuvuge ni naka naho ntacu bufashije burya usanga umugore urunga muri makeya inka kabivuze mu kadobiga kubera ari mu maboko y'ubutungane ndibaza dutegerezwa kubivuga mugabo icyo ndashaka kuvuga nanjye kw'abo bantu wumva bariko baratunga urutoki badutera iterabwoba kuko umukuru w'igihugu yaratubwiye yuko tukibizwa kumubera ijisho aho duhagaze hose byoba bibi byoba byiza icyo bikoze gusa nemera yuko abanyagihugu batocafuza abantu hanyuma ngo bakuririze inkuru eh, atariyo mugabo ari ikintu by'ukuri kigaragara mhm. iradutera iterabwoba ngo cyangwa tuvuge ngo ntituvuge ubu iradiyo nsanganiro yari ahari mhm. izindi radiyo rwose zivuga ngo ni byiza ni byiza gusa kuko nta radiyo nimwe ishobora gutanga umurongo ngo umunyagihugu avuge icyiyumviro kuri iki kibazo turi niyo rero mhm. nawe ariko barabikora mhm. abayikora bumve ko tuba turavuga natwe niba bariko barabikorera mu muco nta ngorane se babikorera mu muco bakaba ariko barabikorera mu manyanga mhm. warafunga natwe turafungwa nta gisiga tugushimire celeste ngaho mu ishyombo komera komera nshuti yanjye alo alo alo tuvugana nande tuvugana na bukuru yoranda muri komini sare intara ya bujumbu yoranda mu isare gira ucicikije ku makuru twavuze muri nundwi yego mugabo njyewe n'ikindi kibazo nari mfise nagomba nshikirize ikibazo ari inkuru cyangwa ikindi kintu ushikiriza ikiganiro ni ku munsi wa mbere aho bavuga eh, bavuga abanya mutwamaki ariko niba ari amakuru yaciye ngaha uvuga uti niyo ndagishikiriza ko woshobora kukivuga oya nta ngorane nta kibazo tukaguhaye ikaze reka umunsi wa mbere nyimba amakuru mashasha ugira utubwire uzo bitubwire muri ahe wayo havuga eh, make eh aha nari ndabigize ndabibona kimwe kosa nari sanze ndabizi <laughs> Hello Ndagize mwiriwe mwiriwe neza Eh jedo ndo nyabikere nitwa ngeze François François ngeze inyabikere havugwa iki muri aka nagomba mbaze kino kibazo cyerekeye iyi yabaye uno munsi inama nyabaki iyi yerekeye abahutu ibisigira igene abahutu n'abatutsi ingene byogenda yabereye he uno munsi e, jene bato yuko icyo kibazo leta yari ikwiye kugifata mu minwe kuko ubwoko buracyariho buracyatotera ibyo ngira muzobishikiriza kuko abanyagihugu bagi muzohabwa eh, ijambo mhm. eh, waruye abaseruko mhm. abaseruko n'abarengero hakiri mu gihugu ibyo abahutu baracyatotezwa cyangwa abatutsi leta nirabe uburyo ikura ibiganiro bimwe bimwe bica ku maradiyo kuko birasinzikaza abantu cyane nk'abaseruko n'abarengero mu gihugu perezida aravuga ati nta muhutu nkeneye nta mututsi nkeneye bya kuvugwa mu gihugu twese turi bene gihugu ibanze leta rero ikengere ayo mashyirahamwe amwe n'abaseruko n'abarengero ibanze ifute ayo mashyamba aca ku maradiyo menshi kandi yigisha reka ibyo bibazo canke ibyo byiyumviro byawe uzobitanga nibashika muri komini wanyu baje kumviriza ibyiyumviro bijyanye n’ibyo bitigire eh hey. biratanye mugabo Halo? Halo tuvugana nande? Ni mnyongo bari bizimana nyabana ngalufumba bari mu gisabo. Mhm. Ukuvuga? Mhm. Hari umupfasoni wo kumutumba wa magamba amazimbisi ntabariza mugabo. Mm, Oya oh, ivyo uzobivuga kuwa gata kuwa mbere mu kiganiro aho iwanyu havugwa. Mabarira bana munyamakuru. Oya ivyo ni kuwa mbere mu kiganiro aho iwanyu havugwa maki ubu nigira ico ushikirije. Hello? halo mwiriwe mwiriwe neza ndetse neza yego tuvugana nande ndetse ijumbura dezire yego gira icyo ushikije ku makuru twavuze muri ino biragomba mvuga kuri icyo kigo cya leta giteje ubuziranenge bbn yego urumva ibijyanye by'amafera leta none ko mhm. byaba bimaze imyaka n'imyaka bakaba babitoye ubu ubona vuba ibintu bimwe birakunda kuntangaza by'abatware bamwe bamwe na byo babibonye kera hari igihe wasanga nabyo nyine bitanguye kwinjira ubu bitahora byinjira nta umufundi mm. ntudafite inka urabona aho zitahagire za gatanu n'inzu umenga ni za kane cyangwa za gatanu mm. yewe ibyuma ndakunda kuza ndabibona verema byari bimaze imyaka myinshi bihari bihari ariko nk'umuntu w'umukozi aje kurondera ari umuntu yiyemera nk'izamu avuga ati masisi orujinari hmm. nawe urumva iyo ya gatanu n'uzuye ya gatanu urumva ni agaferato gato nyine urumva wamenya umusumari nyine bamugaba agakoresha ufise uburyo bukeyi niko bakora koresha ariko wumva ingingo ifatiwe hose ntibyiza ko babihagaritse kugira ntihagire abandi babandanye bagura ibidakwije baraho umuguzi ntagwe mu muhoro hanze babiheze byose iby'umuhoro babize batarabiyorora rimwe rimwe iyo baje nk'ari nk'umunzani cyangwa aragazima bakayora ngo ntigakwije ibiki n'ibiyohanza baze barindire babiheze ibyuma byose bari bafise byo ari ubutungane tugushimire Desire mu gisagara cya Bujumbura nawe urangije ikiganiro cyo kuri uno munsi igihe cy'ushikirije dushimire mwebwe mwese mwashoboye kwakura mukagira icyo mushikije kumakuru makuru twavuze dushimire na Anselme Irambo na Rubuhinga bw'ivyuma muri studio mwari kumwe na Romare Deniyo bivuze ndabipfurije ijoro ryiza